miaka 40 lakini Uislamu ulipokuja walisahau yote hayo wakawa kitu kimoja kwa dini ya Uislamu ikawa ni sababu ya kujenga undugu baina yao بل أصبح مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر بل إكاوى حدياؤني كما مفانوا كويلي ويلي كي كموجة مويلي موجة سيمو كتك مويلي إكيوموا بس فيونغو فيوتي فيكيشا نهوما ليونفانوا وإسلام وهذه الأخوة الإيمانية والمحبة الدينية جاء الإسلام بالتأكيد على توثيقها na huu undugu wa kiimani na mahaba ya kidini Uislamu umekuja kuutilia mkazo na kuufunga zaidi yale mafundo yake والحث على رعايتها والعناية بها kutuhimiza kuuchunga ule undugu na kushughulikia والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها na kujiweka mbali na kila sababu inaodhoofisha ule undugu na kuondoa ule undugu na wewe tizama katika yale mambo ambayo yameharamishwa kisheria mengi katika yale mambo yaliyoharamishwa kisheria utakuta ni kwa ajili ya kuchunga maslahi ya jambo hili ya undugu kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum sisi tumekatazwa kufanyiana maskhara na kudharauliana kwa nini kwa sababu jambo hili likipatikana baina ya waislamu litavunja nini undugu baina yao na tukakatazwa wala yaghtab ba'dukum ba'dha tukakatazwa kusengenyana kwa nini kwa sababu kusengenya kwa uvunja undugu baina ya waislamu tukakatazwa na mingine wala tajassasu pia tumeambiwa tusi chunguane kwa sababu ili jambo litasababisha kuuvunja undugu baina ya Waislamu na Mtume salama akatuambia mengi la tadabaru msipeane maungo mkawa hamzungumzi baina yenu waislamu kwa sababu za kidunia na makatazo mengine yaliyokuja la tahasadu la tabaghadu yote yaje kuja kwa nini kwa sababu ya kuuchunga undugu mengi mengi katika yaliyoharamishwa kwa sababu ya hili jambo kuonyesha umuhimu na uzito wa jambo la undugu baina ya Waislamu zito sana hata bid'a zimekatazwa kwa sababu hii mtume wa sallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira sababu kile kinacholeta ikhtilafu baina ya waislamu katika sababu ni bid'a kuzua katika dini wewe shangala fuweza kumwona mzushi akwambia nyi watu wa sunna ndio mlileta furqa hapa furqa gani tulioleta furqa gani wacha kuwa kuwasingizia ahlus sunna kuwa ndio waleta furqa salafiyin walipoingia katika majali ya da'wa manake mwanzo hapa tuweza kuzungumza kabla ya mwaka 2000 hakuna mtu alikuwa jua da'wa salafia kikweli kabla mwaka elfu mbili tu juzi na ikiwa kuna mtu yejua basi amebaki na wewe sikuwa yuifanya da'wa na kuieneza watu wameanza kufahamu da'wa baada ya Sheikh Ahmad Aljazairi hafidhahullah alipoanza kusomesha oh, kuna kitu chaitwa salafia najua wako waweza kupata mtu kama mimi nilikuwa najua kabla yapo yeye eh, wajua mbona tukukuona ukifanya dawa watu wakaelewa wakati wa kabla ya hapo ni kweli alikuwa lakini hebu tuangalie ile hali iliyokuwa kweli walikuwa wamoja kabla ya da'wa salafia kueleweka hapo je ahlul bid'ah walikuwa kitu kimoja la tuliwaona sisi watu wakipigana bakora katika misikiti bakora kweli kweli piga bakora watu wakavungwa paswa na vichwa shekhi tulisikia watu wakipigana kwa ajili ya bismillah katika swala je tusome kwa sauti ama kwa siri jamaa wakapigana bakora kweli kweli wale ambao wasema bismillah kwa sauti hawaswali nyuma wale ambao wasema bismillah kwa siri wakapangiana njama wale wa sauti walikuwa si wenye msikiti pale kwa wale bila sauti wakiswali wakimaliza wale wakimswala yao kisha waswali na wale kando kule hawa kitoa salamu wale wakimswala jamaa wakapangana ndiwahi kueleza wale wasosoma bismillah kwa sauti wakabeba bakora siku hiyo jamaa wakaachwa wakimu Allahu akbar waliswali nyumbani pigwa fimbo kisawasawa kwa ajili ya nini bismillah si nyima salafi ndio akaja akawafundisha wakawambia kuwa bismillah jamaa si kitu cha kupigania hata sisi pia hapa mara nyingine tuweza kunyanyua sauti na bismillah na nini kwani ni masala mukhtalafun fihi baina ulama ahli sunna wala si jambo kubwa la watu kukatana sasa hivi hapa akatokea mwanafunzi katika wanafunzi tunaowasomesha akasema mimi mmekinai kauli ya kuwa bismillah asoma kwa sauti sina haki mimi kumwambia wewe mubtadia ama wewe umekosea ah, ni kauli katika kwanza za na wana dalili zenye nguvu kama vile upande pili pia wana dalili wala hatukusikia katika tarehe mmoja katika maulama akimwambia mwenzake wewe mubtadi kwa sababu usome bismillah kwa sauti hatujasikia hilo lakini si watu na bakora alhamdulillah ilipokuja hii da'wa kwa sababu ajishughulisha na ilmu ikatufundisha mambo haya ah kumbe ni hivyo jamaa walikuwa na bakora bure tu wale ukiswali nyuma yule anasema bismillah kwa sauti sawa hasemi bismillah kwa sauti sawa hakuna tofauti kwa swala yako itakuwa imepungua manini sinyi mshukuru alusunna wakaja wakawatoa katika jahal mliokuwa nayo bwana alhamdulillah jazakumullahu khairan na mpaka leo mangapi mangapi ambao watu wafaidika nayo katika durusi ilmia lakini tuwauliza mlikuwa kitu kimoja ama mlikuwa mkipigana na ilivyokuja dawa salafia ndio ikaondoa haya mambo ikaeneza amani kabisa alhamdulillah kwani siku na misikiti ambao sisi tulikuwa totoa darasa na da'wa imesimama ilivovunjwa ikajengwa tena upya jamaa wakaja msiwape nafasi wale mbona mtuogopa sana hivi mimi nashindwa wallahi waweza kumuona hizbi amekaa hapa msikiti mashallah umefurika mpaka mwisho watu wamsikiliza kwa nini mwajua kwa sababu hawasikii jambo la kuwaudhi wao wasikia kila siku maneno ambayo yawafurahisha sababu da'wa ya hizbiyun ni dawa ambayo yaangalia watu watu wakiwafurahishwa na jambo fulani basi litazungumzwa hilo pamoja na kwa hilo jambo laweza kuwa na umuhimu katika sheria si jambo ovu la ndio pale mtu kwani sisi tusomeshwa mambo ya ki ya makosa a a tukuambia makosa lakini hamwezi kuambiwa ile haki ambayo itawachoma wale ambao wako katika batil lakini wakisikia ahlusunna waingia mtaa fulani wamepewa msikiti do jamaa waanza kuharahara matumbo hayawatulii wakenda mbio we ee, wale wenye msikiti wale kama msikiti wa ziwani kwa mfano nitawatajia wazi ule msikiti wa ziwani pale mpaka jamaa wakaenda wakatusingizia magaidi wasipewe nafasi salala basi kiasi hicho katika fujur fil khusuma hivi ukiangalia katika saha nani aliyepiga ugaidi vita zaidi ya masalafi hapa Mombasa hii tangu wakati wale ambao walingania katika dawa ya ukhawarij wana nguvu zao mkawa muogopa nyinyi nikiambia wewe utakuwa wanted wewe ah. salafiyuna wakawazungumza kwenye khutba za jumaa kwenye durusi ilmiya ولا kuna lolote Allah subhanahu wa ta'ala khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin haya kasingizwa hayo wakaambiwa hilo hawanalo wale tafteni lingine ah, wale wajua wale wajua mpaka mwingine wasema wale iko radical iko radical mbaya sana mbaya sana radical jamaa wakaambiwa hivyo mmeona mtu akitoa bakora pale akipiga hataki muje msikiti kaeni nao ndio mzuia dawa haina fujo dawa wewe wataka kusomeshwa utasomeshwa utaki basi kwani mara ngapi ikhwa katika mitaa yao wanaotoka waenda katika misikiti ya mitaani bwana mimi nataka kusomesha hapa ah wewe bwana usije hapa tuntosheka na yale tulionayo watoshetosheka wantosheka na ujinga wao waache vile vile wenda zako alhamdulillah antosheka yeye kuwa mjinga hajui swala hajui somo yake kuifunga vizuri hajui zaka yake hajui hija yake asema wazi sisi tumtosheka hivi tulivyo sasa wewe utamlazimisha huwezi kumlazimisha mwache hii ndiyo da'wa salafia haina fujo haina bala imekuja kuleta islah kutengeneza yale ambayo nyinyi mmeharibu kwa miaka mingi sana mmewacha watu katika ujinga miaka mingi sana sasa imekuja dawa inawaamsha watu kielimu muona mm, na itawapeleka wakati itabidi wao pia wasomeshe hata kama ngo kujisukuma sukuma najua mimi zaweza funguliwa darasa mahali fulani ikawekwa mabango ikafanywa nini kuna durus haziangalie kama mwezi zitaisha mwezi haupiti na hatuombei mabaya tutakawasome lakini kwa nini kwa sababu angalia watu waje ama hawaji hakuna watu ah ya nini basi kisha ndio pale utasikia tunjaribu kusomesha lakini watu wenyewe hawaji mmoja akasema ninafungua darasa waja watu wanne ulikuwa watakao ngapi bwana mmoja inshallah nkuja la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humr ni'am hivi sasa hivi hivi mlivyo nyi wanafunzi mkiwa katika ijaza hapo ujiangalie kuna mtu hapa katika awamu yasikiliza sahihi angalia hapo kuna mtu muona mtu hata mmoja ndio mwafikiria hakutakuwa na darasa mkiondoka alhamdulillah darasa zitaendelea inshallah hakukaa mtu pale si wakati wa corona tunsoma hivyo hivyo alikuwa hakuna watu msikitini lakini hapa si watu wasikiliza kwa nje sio si kuna internet tutapeleka huko huko inshallah unkaa peke yako hivi utasomesha hivyo hivyo itarekodiwa alafu baadaye hata ukifa wewe watu watakuja kufaidika baadaye watajua ule umuhimu wa ilmu hiyo ndiyo da'wa salafia haiangalii wingi wa watu uchache wa watu wankuja hawakuja si muhimu hiyo muhimu ni kuwa wewe lile jukumu lako Allah subhanahu wa ta'ala alilokuwekea katika muungu wako yako ya ilmu umeyafikisha majukumu ya ilmu yafikisha qala nilikuwa nawatajia kuwa mambo yote ambayo yasababisha kuleta bughdha na kuukata huu ndugu Uislamu umeharamisha قال والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاء والمحبة والتواد زي ما يكون نصوص نينجي katika kutu, kutuimiza kupendana undugu watu kuwa kitu kimoja walbu'd ani shahna walbaghdha na kujiweka mbali na kuwa na chuki wattaqatu' wattahajuri wattadaburi na watu kukatana kugurana na kufiana migongo وبين عليه الصلاة والسلام عظم خطورة البغضاء متوم سلم كبينيشا ukubwa wa hatari ya chuki baina ya waislamu wa khuturati at-tahajuri التهاجر والتدابر kadhalika kabainisha mtume sallam خطر kubwa iliyoko katika watu kugurana na kupeana migongo wa وعظم أثرها على الدين نفسه bali ukubwa wa athari yake mbaya katika dini haswa kule kukatana وقد يقع بين المتوادين المتصافين شيء من الخصومه yawezekana kutokea baina watu wawili wanaopendana wako vizuri pamoja kukatokea utesi baina yao kukatokea utesi baina yao au alkhilaf wakakhtalifiana au shahna بسبب بعض المواقف الخاطئه kukatokea chuki baina yao kwa sababu ya baadhi ya mawqif ambazo ni za makosa au illati yutawahamu annaha khati'a أو بعض المواقف ومتوزق فكرية نيمكوسا فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابر كسابوية كتوكية كتانا كبيانا مقونغو وتهاجر وتنافر وتوكا قرانا كلا موجة كجويكا مبادنا منزاك فيحتاج الأمر حينئذ إلى دخول المصلحين لرأب الصدع ولم الشمل na hapa sasa hitajika katika jambo hili kuingilia wale wanaoleta sulhu baina ya waislamu wanaoleta sulhu baina ya waumini ili kuziba ufa jara bisada ule ufa uliopatikana ule sababu ya watu kugurana kuufinya kuuziba bimaana kuleta sulhu walamishamil na kuwakusanya watu wawe kitu kimoja والإصلاح بين المتخاصمين لتصلح بين وتويل ليخصميانه وهذا الإصلاح بين الناس يعد في الشريعة خلقا كريما رفيعا نهي تبية كل تصلح أو هي الجامب لكل إصلاح بين واتو katika sheria huchukuliwa kuwa ni tabia, tabia tukufu sana tabia لا ينهض به إلا أصحاب القلوب الرحيمة والنصح والإحسان hawasimamii jambo hili isipokuwa watu wenye nyoyo zenye huruma na kuwatakia watu mema na mazuri kwa ukiona watu wamesimama katika jambo la kuleta islah baina ya watu ni jambo la kheri kubwa watakikana washajiaishwe katika jambo kama hili si kuvunjwa moyo وقد جاءت الشريعة في هذا المقام بحث المسلمين على رعاية أمر إصلاح ذات بينهم والحث على الإصلاح بين الناس sheria imekuja katika kisimamo hiki kuwahimiza waislamu kuchunga jambo la kuleta sulhu baina yao na kuhimiza kuleta islah baina ya watu kwa nini litabqa alqulubu almu'mina safiyatan mutawaddatan mutahabba ili zibakie nyoyo za waumini ni safi kabisa watu wapendana la mutaqati'atan mutahajiratan mutabaghidatan sio zibakie zile nyoyo watu wamekatana na kugurana na kuchukiana yaqulu Allahu azza wa jalla fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum basi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na suluhisheni mambo baina yenu واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نممتي الله سبحانه الله سبحانه وتعالى نمتم واكي ikiwa nyinyi ni waumini kwa Allah subhanahu wa ta'ala akahimiza hili jambo قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله Allah subhanahu wa ta'ala awahimiza sana waumini katika hili jambo kumcha Allah subhanahu awalazimisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tena wayuslihu dhata bainihim na pia walete sulhu baina yao Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo akalimiza sana na kuleta islah baina ya waumini وقال الله عز وجل والصلح خير نصلح لخيره sulhu ni khairi na wewe muislamu unayesuluhishwa na mwenzako kuwa mlaini kwa sababu ili jambo ni khairi kuna baadhi ya ndugu hadana Allah wa iyahum hili jambo la sulhu lifanya gumu yani lisiwezekane kabisa wakati ukiangalia uweza kuona lile jambo liko sahali na pengine ilifanya gumu ndio kwa makosani eh yeye ndiye anayekosea lakini akalifanya lile jambo likawa gumu kuwa haliwezekani mimi siwezi kabisa pengine ni ndugu wawili wamekosana kwa ajili ya jambo ambalo ni la kidunia laweza kusuluhika misikubali misikubali misikubali sasa tukufanyeje tukufanye vipi ili wewe uone kuwa sawa wakati Mola wako akwambia wasulhu khair sulhu ni khairi usinganganie katika kumpa shetani nguvu wakati lile jambo wewe waweza kulisuluhisha na ndugu zako mkakaa vizuri sasa kuna baadhi ya watu wako namna hiyo ukishatokea ule ugomvi basi harudi nyuma atakwa nini hata kaambiwa nini ya ah, msikubali maadamati samawati wal ardh illa ma shaa rabbuk hakubali sasa kama ufanye nini makosa makubwa sana na baadhi ya ndugu wana makosa kama haya وصلح خير وقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم hakuna kheri katika mengi ya wanaoshauriana kwa siri minongono baina yao illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas isipokuwa kwa yule anayeamrisha kutoa sadaka au kutenda mema au kupatanisha baina ya watu ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نمونيك فني هايو كوكوتاكا راضي الله بس تتمطيا اجيرا مكبوا سنه مبل الله حكتاجي اجيرا جان كونيش فضله كبوا يا نين يا كوليتا صلح ما كما ايه والصلح خير وقال الله جل وعلا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون waumini ndugu bwana basi suluhisheni baina ya ndugu zenu na mumche Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kurehemewa وقال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها bila shaka jazaa ya ovu ni ovu mfano wake yani kwa mfano mtu akafanywa ovu akalipa lile ovu kwa ovu kama lile la basi huyo halaumiwi kwa sababu amefanyiwa yeye jamaa amempiga ngumi na yeye akalipiza utamlaumu vipi sasa na mpigwa huwezi kumlaumu lakini Allah akasema faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah lakini kuna bora zaidi mwenye kusamehe yale mambo akayatengeneza akaleta sulhu ajili yake iko kwa Allah Allah hakutaja ni kiasi gani cha ajili atakachompa innahu la yuhibbu adh tizama namna gani yule mwenye kuleta sulhu na yule mwenye kusamehe Allah alivyomnyanyua pamoja na kuwa yule aliyelipa uovu kwa uovu halaumiwi lakini Allah akuelekeza katika kile ambacho ni bora zaidi samehe kwa nini nakwambia samehe kwa sababu mara nyingi mtu anayefanyia uovu halipi vile vile uovu atalipa uovu kilo mbili na yeye amfanyia nusu kilo na yeye jichunguze hivi mfano mtu amekupiga wewe kwa mfano chapa na fimbo waweza kupima kiasi cha ile fimbo amkuchapa kiasi gani ili na wewe uregeshe vile vile usizidishe waweza waweza mfano tunatoa yule amekuchapa na fimbo na wewe na bakora mkononi ah atafurahi si moja mpaka magoti yasitembee nini anianza yeye lakini amkupiga kiasi gani na ndio maana ikawa ni bora zaidi ufanye nini usamehe kwa nini kwa sababu siwezi kulipa vile ninavyo ile asira niliyokuwa nayo mtalipa zaidi sasa mimi ndio nitaingia kwenye nini kwenye dhulma sasa sio mfahamu katika hali kama ibora ile jambo samee kuwa na moyo kusamehe na usidhanie kuwa ukisamee utadharaudiwa utaonekana mimi dhaifu la la la haikuzidishi wewe afu kule kusamee mbele ya Allah subhanahu illa izza nguvu si kila wakati yule anayesamea ukamdhania mdhaifu la la pengine ana uwezo wa kufanya makubwa kuliko yale aliyofanyia lakini akasubiri akaliwacha lile jambo kwa kuwa ajua kesho ana ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala إن أمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل جambo la sulhu ni jambo adhimu sana katika yale ambayo watu wameyalenga ili mmojawapo katika yale matukufu kabisa yanaolengwa na watu فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس أثر كوب اليوجي يقول أنبي كتك مجتمع واكي أفني بدي كتك كلتا إصلاح بين الناس والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد الله يومجي ومن يكتنغنيزا نيولي من يكهريب ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين najua kitu kimoja Allah hatengenezi wala hazitengenei kazi za watu waharibifu na ndio mara nyingine utapata hata katika da'wa aja mtu amuona huyu wazi waharibu lakini wallahi ukisoma hii aya ya kupa moyo sana inna Allah la yuslihu amala almufsidin na wakati wengine waweza kuona katika ahlul bid'ah wawasingizia watu wa sunna wazi kabisa wazi mara ngapi duati wa sunna aweza kuzungumza jambo kisha likachukuliwa ikakatwa huku ikakatwa huku ili ieleweke vibaya kwa watu sasa utawakuta watu lakini mbona bwana mfanye ah ah usiwe na wasiwasi wewe soma hii aya tu inna allaha la yuslihu amala almufsidin maadamu allah ametupa dhamana hiyo basi nyoyo zetu baridi kabisa haiwezekani kufaulu mtu kama huyo hafaulu sababu hiyo jua wazi anachokifanya ni ufisadi na uharibifu والمصلح بين الناس الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوة والبغضاء عنهم متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها na yule anayeleta sulhu baina ya watu aenda mbio katika kuzikusanya nyoyo za watu na neno lao liwe moja wawe watu wa moja na kuondoa dhiki na chuki baina yao na uadui huyu yuwapa sadaqa wale watu anaoleta sulhu baina yao sadaka yenyewe ni kubwa miongoni mwa sadaka bora kabisa yenye manfaa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما إن أفضل الصدقة حقيقة صدقة إلي بورا كبسا إصلاح ذات البين نقول تصلح بين وات إن صدقة بورا كبسا كما لفيسيف نتوم صلى الله عليه وسلم والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك